mujahida xitobi ayol qilib yaratding bizni Rabbim ulug' Alloh ojiza dar ojiz emas chunki iymon quvvat manga yo'l ko'rsatar sirat bizga mezonimiz kitobulloh dillarimiz taskin topar umidimiz faqat birloh dini islom oliy bo'lsa yer yuzida inshaalloh ulga qilib Xadichani yandab anga Oishani Maryamdur shijoatda mangdim izlab Osiyani izin bisib har bir qadam shahid bo'lgan Sumayyani ko'rsam deyman jannatlarda Rasul qizi Fatimani rahim qilib bizga Rabbim nisib ayla shahodatni Tavranmisa mujohidlar tog'lar kabi qilsa jihad Hamdamdimiz kelsa kulpat, sabr bilan qilmay faryod. Haq yo'lida yovga qarshi bo'la olsak, misli shamshod. Kutar muslim duo bilan shu diyorlar bo'lsa azod. Nusrat kelar Rabbimizdan bu qadamlar bo'lsa sabot Unutmayli qerindoshlar yovuz dushman suiqastini hurlik uchun tashna bo'lib qon yig'ilgan jub ko'zlarini Kılalmastın Rabbi üçün zindanlarda bir secdeni Muslimeler dur yırtıp kafir hicabini Oygansken Müslümanlar emesmedi bir dur teni Ahdi dime bikardınla şehitlerinin tökken kini Şu tökülgen kanlar bilen kökler nota yeni yeni Rabbim bizge bergin kuvvet vücutlarda kısas oti jihad qilib shirlar kabi lozim tutib o'z amringni maqsadimiz qonun qilmoq kalimangni qur'oningni Muhammadun Rasulullah La ilaha illallah Muhammadun